Արցախի տնտեսական զարգացումն ու նրա սահմանների ամրապնդումը յուրաքանչյուր հայի պարտքն է։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Կովկասում հակամարտությունները պետք է լուծվեն միայն խաղաղ ճանապարհով։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Աբխազիայով երկաթուղային հաղորդակցության վերսկսման հարց չկա։ ԱՄՆ-ն ռուսական Գազպրոմի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն ցանկանում են ներխուժել Սիրիա։ Այսօր աշխարհում նշվում է լեռնագնացության միջազգային օրը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն այսօր ընդունել է ռուսաստանահայ բարերար Մհեր Մովսեսյանին։ Ողջունելով Մհեր Մովսեսյանի նախաձեռնություններն Արցախի տնտեսության եւ սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացման գործում, վարչապետը կարևորել է Սփյուռքի հետևողական մասնակցությունը թե բարեգործական եւ թե տնտեսական ծրագրերում։ Արցախի անվտանգ եւ բարեկեցիկ գոյության միակ ուղին սահմանների ամրության ու տնտեսական զարգացման զուգակցման մեջ է։ Համոզմունքս է, որ յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր լումանն էր դնել այդ գործում։ Ոստի կցանկանայի Արցախի բնակչության եւ իշխանությունների անունից շնորհակալություն հայտնել ձեր հայրենանվեր գործունեության համար։ Բարերարին ուղված խոսքում ընդգծել է Արայիկ Հարությունյանը։ Մհեր Մովսեսյանը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակական մասնակցություն բերել հանրապետության կենսագործունեության տարբեր ծրագրերում, կարևորելով կառավարության համակարգող դերակատարումը։ Կողմերը քննարկել են հետագա համագործակցության հնարավորությունները եւ ձեռք բերել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 900 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 14000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը օգոստոսի 7-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս մասին հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հանդիպման առանցքում եղել է շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Կողմերը նաև կարծիքներ են փոխանակել մոնիտորինգի արդյունքների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության աշխատակիցներն այցելել են Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին պայմանագրային զինծառայող Արսեն Էդվարդի Բաղդասարյանին, ով գերեվարվել է 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Այցելությունը տեղի ունեցել օգոստոսի 6-ին։ Նշվում է, որ աշխատակիցների միջոցով ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված նախկին զինծառայողն ու նրա ընտանիքի անդամները փոխանակվել են անհրաժեշտ տեղեկություններով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության հանրային կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովան նշել է, որ նման այցելություններն իրականացվում են գերիների վիճակին ծանոթանալու, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների հետ կապ պահպանելու համար։ Կովկասում հակամարտությունների լուծումը տեսնում եմ միայն խաղաղ ճանապարհով, ասել է Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան Թեյմուրաս Շարաշենիցեն։ Նրա խոսքով կրկնակի արյունահեղությունն այնպիսի փոքր տարածքում, ինչպիսին հարավային Կովկասն է, կարող է բերել բացասական արդյունքների։ Հարավային Կովկասի նման փոքր տարածքում հակամարտությունների վերսկսումը, ինչպես մենք զգացինք մեզ վրա, կարող է բերել ցավալի արդյունքների։ Այդ պատճառով հակամարտությունների խաղաղ ճանապարհով կարգավորումը այսօր ամենալավ տարբերակն է, նշել է դիվանագետը։ Մեծի տանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսն ընդունել է եկեղեցիների համաշխարային խորհրդի Միջին Արևելքի եկեղեցիների խորհրդին առնչվող հարցերի պատասխանատու Միշել Նսեյրիին եւ Միջին Արևելքի եկեղեցիների ընդհանուր քարտուղար Միշել Ջալխին։ Աշխատանքային հանդիպումն առիթ է հանդիսացել քննարկելու Միջին Արևելքի եկեղեցիների խորհրդի եւ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գործակցությունն ավելի ամրապնդելու հնարավորությունները եւ այդ շրջանակներում հատուկ անդրադարձ է կատարվել մի շարք համատեղ ծրագրերի իրագործմանը։ Հանդիպման ընթացքում լայնորեն քննարկվել են հոգևոր պետերի հանդիպում կազմակերպելու ծրագիրը, ինչպես նաև Միջինարևելքի եկեղեցիների խորհրդի գործադիր վարչության առաջիկա ժողովի օրակարգերը։ Վերոնշյալ հարցերի շուրջ նորին սրբությունը ներկայացրել է իր պատկերացումը, միաժամանակ կատարելով անհրաժեշտ կարգադրություններ։ Վեհապար հայրապետը հատկապես ընդգծել է եկեղեցիների միջև գործակցության շրջանակն ավելի ընդլայնելու անհրաժեշտությունը, առավելագույն չափով հերու մնալով քաղաքական ու միջկրոնական բնույթի հարցերից։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը լուծելու եւ առևտրական հումանիտար հարաբերությունները վերականգնելու համար Վրաստանը վերջին ժամանակներս զգալի քայլեր է արել։ Այդ մասին ասված է Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ, որը հրապարակվել է օգոստոսյան պատերազմի 7-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Վրաստանի կառավարությունը մի շարք կարևոր քայլեր է արել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը թույլատնելու նպատակով, ինչի արդյունքում երկու պետությունների միջև սկսվել է առևտրական, մշակութային եւ հումանիտար հարաբերությունների վերականգնումը։ Վրաստանի կառավարությունն այսուհետ տևել կշարունակի Մոսկվայի հետ ապա էսկալացման քաղաքականության իրականացումը, ասված է արտգործնախարարության օգոստոսի 7-ի հաղորդագրության մեջ։ Արտգործնախարարությունում նշել են, որ Վրաստանը կշարունակի դիվանագիտական ու քաղաքական բոլոր լծակների օգտագործումը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Աբխազիայով երկաթուղային հաղորդակցության վերսկսման հարց օրակարգում չկա։ Այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի փախստականների եւ բնակեցման նախարար Սոզար Սուբարին։ Նա նշել է, որ եթե աբխազական կողմը որոշել է մաքրել ու վերանորոգել երկաթուղին, մենք չենք կարող դա արգելել։ Արկելել երկաթուղու մակրման աշխատանքները։ Եթե նրանք մակրում են, մենք չենք կարող արկելել։ Եթե նրանք վերանորոգում են, ինչ որ բան են անում, դա էլ չենք կարող արկելել։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե արդյոք Աբխազիայով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հարցը օրակարգում է եւ արդյոք բանակցություններ են ընդանում Աբխազների, Ռուսաստանի, Հայաստանի կամ որևէ մեկի հետ, ապա ոչ մի նման բան չկա, հայտարարել է Սուբարին։ Ըստ նրա, եթե խոսակցություն խոսակցություններ սկսվեն այդ մասին, վրացական կողմը պետք է տաբու դնի եւ պետք է ուսումնասիրել հարցը, թե ում շահերից է դա բխում՝ Վրաստանի, Ռուսաստանի, թե էլի ինչ որ մեկի։ Մենք պետք է անենք այն ամենն, ինչ բխում է մեր շահերից, սակայն այս պահի դրությամբ նման թեմա ընդհանրապես չկա։ Այդ թեմայի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում, հայտարարել է Սուբարին, գրում է Նաշա Աբխազյան։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ ռուսական զորքերը մաքրման աշխատանքներ են սկսել աբխազական երկաթուղում։ Ինչպես հայտարարել է երկաթուղու վարչության փոխտնօրեն Իգոր Մարգանյան, երկաթուղին պատրաստում են վերագործարկման աբխազիայով տարանցի կերտևեկության համար։ Այժմ մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են Օչամչիրայից մինչև Ինգուրի գետն ընկած հատվածում։ Այսօրվա դրությամբ ճանապարհի այդ հատվածը քանդված է եւ Մարգանյան ենթադրում է, որ այս հատվածը մաքրում են հետագայում վերականգնելու համար։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների երկաթուղու մաքրմամբ զբաղվում է Ռուսաստանի երկաթուղային զորքերի 800 զինծառայող։ Երկաթուղային հաղորդակցությունը Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև աբխազական երկաթուղով կասեցվեց Աբխազիային պատերազմի ժամանակ 1992-ին։ Խորհրդային շրջանում աբխազական երկաթուղով անցնում էր մոտ 14 ուղևորատար եւ 24 զույգ ապրանքատար գնացք։ ԱՄՆ ռուսական Գազպրոմի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Այդ մասին նշված է ԱՄՆ դաշնային ռեեստրի հրապարակած փաստաթղթում։ ԱՄՆ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանում ոչ իրավաբանական անձի նկատմամբ։ Դրանք այս դեպքում առնչվում են կոնկրետ հարավային Կիրինսկյան գազակոնդենսատային հանքահորի հետ։ Համաձայն պատժամիջոցի արգելվում է հանքահորին մատակարարել ամերիկյան արտադրության որևէ արտադրանք, առաջին հերթին բարձր տեխնոլոգիաների սարքավորումներ հանքահորի վերամշակման համար։ Բացի այդ, արդեն իսկ գնված սարքերը չեն կարող մատակարարվել հարավային Կիրինսկյան հանքահորի վերամշակման համար։ Այդ պիսով սահմանափակումները տարածվում են ոչ միայն Գազպրոմի, այլև բոլոր ընկերությունների վրա, որոնք կարող են փոխանցել ամերիկյան սարքավորումներ։ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ը ցանկանում են ներխուժել Սիրիա եւ դրա համար հարմար առիթներ են փնտրում։ Այս մասին պատերազմ իսլամական պետության դեմ ինչ են մատնանշում ԱՄՆ-ը եւ Թուրքիան հոդվածում գրում է իտալական պանորամա ամսագիրը։ Հոդվածում մասնավորապես ասվում է. Եթե ԱՄՆ ցանկանում է ամբողջովին մաքրել տարածքը իսլամական պետությունից, ապա Թուրքիան ցանկանում է այնտեղ բուֆերային գոտի ստեղծել։ Թուրքիան կարող է փորձել իսլամական պետության դեմ պայքարի պատրվակով անմիջական մասնակցություն ունենալ Սիրիայի դեմ պատերազմում։ Թուրքիան փորձում է թույլ չտալ, որ เป զի Սիրիայի ազգային ինքնապաշտպանական ջոկատների քրտերը իրենց վերահսկողությունը հաստատեն Թուրքիայի սահմանակից տարածքների վրա եւ չհասնեն իսլամական պետության խալիֆայության ամրոցին Ռաքային, որից հիմա ընդամենը 40 կիլոմետր է բաժանում։ Եթե նրանք հասնեն այնտեղ, ջիհադականների շարքերը կարող են սասանվել, իսկ Սիրիական Քրդստանի տարածքը ընդլայնվել։ Թուրքիայի խնդիրն այն է, որ եթե նա կարողանա բուֆերային գոտի հաստատել, ստիփաց է լինելու այնտեղ զինվորականներ ուղարկել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ սկսել է Թուրքիայի Ինջիրլիկ բազայից զինված անօթաչու սարքեր ուղարկել Սիրիայի հյուսիս։ Սպիտակ տունը թույլ է տվել կիրառել դրանք Ջաբհատ ան-Նուսրա խմբավորման գրոհայինների դեմ, որոնք հարձակվել էին Սիրիայի նոր բանակի մարտիկների վրա, որոնց Հորդանանում մարզում էին ամերիկացիները։ Այսպիսով Սիրիայում ամեն մեկն իր շահն ունի, որոնք գրեթե երբեք չեն համընկնում դաշնակիցների շահերին։ Սահմանամերձ գոտին իսլամական պետության գրոհայիններից մակրելու պատրվակով Թուրքիան ներխուժում է պատրաստում, որ เป զի կանգնեցնի քրդերի առաջխաղացումը եւ նրանց ձեռքերով տապալի Ասադին։ ԱՄՆ-ն առաջին հերթին սիրիացի ապսամներին պաշտպանելու համար մտածում է սիրիական բանակի դեմ գրոհներ կազմակերպելու մասին։ Օգոստոսի 8-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է լեռնագնացության կամ լեռնագնացի միջազգային օրը տոն, որը միավորում է իսկական տղամարդկանց եւ ամուր ոգով կանանց։ Տոնի հիմնադիրները շվեյցարացիներ են՝ բժիշկ Միշել Գաբրիել Պակարդն ու Լեռնային ուղեկցորդ Ժակ Բալման։ 1786 թվականի օգոստոսի 8-ին նրանք առաջինն են հասել Ալպերի ամենաբարձր կետ՝ Մոնբլանի գագաթ, որի բարձրությունը 4810 մետր է։ Նրանց սխրանքը հասկանալու համար հարկավոր է նախապատմությունը ներկայացնել։ Մոնբլանի գագաթի հանդեպ հետաքրքրությունը ճանապարհորդների շրջանում առաջացել է դեռևս 18-րդ դարի կեսերին։ Ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ գալիս էին Շամոնի հովիտ Մոնբլանի գագաթ բարձրանալու համար, սակայն բոլոր փորձերը անհաջողության էին մատնվում։ Մասասերների համար Շվեդիայի Լանսկրոնա քաղաքում ընթացող ծանրամարտի մինչ 15 եւ 17 տարեկան աղջիկների եւ պատանիների առաջնություններում հերթական մեդալն է նվաճել Հայաստանի պատվիրակությունը։ Ոսկե մեդալի արժանացավ մինչև 15 տարեկանների 69 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Աիդա Մանուկյանը։ Նա փոկեց 81 եւ հրեց 89 կիլոգրամ ու երկամարտի 170 կիլոգրամ արդյունքով հրճակվեց Եվրոպայի չեմպիոնուհի։ Երկրորդ տեղը երկամարտի 165 կիլոգրամ արդյունքով գրավեց հունգարուհի Եվա Պակոզդին, իսկ մրցանակային երյակը 140 կիլոգրամով եզրափակեց Լեհաստանի ներկայացուցիչ Կոմորովսկան։ Հայաստանի պատվիրակները արդեն նվաճել են 4 ոսկե մեդալ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։ Իսկ օրվա մեր եթերը շարունակում ենք համամելով Լեյլա Սարիբեկյանի կատարումներով։